Polska. Tak, Flag festiwalu poczący na wietrze. trails and, and plant dances. intensywny podmuch wiatru. No, dziewczyny. Dźwięk gołych stop. nieustające dźwięki samochodów. Zamykanie, otwieranie drzwi od samochodu. 8 дотирания э, Наса. winged